Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa! Nakaka-inlove! Dear MOR! Dear MOR, Magandang araw sa inyo mga kamorkada. Hindi ko na siguro kailangan magpakilala pa. Kilalang kilala naman ako siguro ng lahat ng taga-subaybay ng Dear MOR. Pero para sa mga bagong listeners, Maswerte kayo dahil ngayong araw na ito ay mapapakinggan nyo ang isang parte ng buhay ko na matagal ko nang gustong ibahagi sa mga listeners ng Dear MOR. At pangako, ibang baby girl Hasmin ang makikilala nyo ngayon. Kasi kamarkada, ngayon, sa mga oras na ito, I am going through the toughest part of my life. And that is fighting for life itself. Anong ibig kong sabihin? Dederechohin ko na kayo. May sakit ako. Bibigyan ko muna kayo ng konting background. Simula pa nung una, eh hindi na ako isang healthy person. Meaning, hindi maganda ang lifestyle na pinili ko. May mga bagay akong ginagawa at pagkain kinakain na hindi naman nakakabuti sa katawan. Maaura kasi ako, kamorkada. Bawat uh, tapos ng trabaho ko noon, eh palagi akong may get-together o inuman na pinupuntahan kasama ang mga beshes ko. Eh ano magagawa ko? In demand ang beauty ko sa social life, di ba? As in, inom dito, inom dyan, puyatan kung puyatan. Ako na ang perfect example ng YOLO o yung uh, pag-iisip na minsan ka lang naman mabubuhay sa mundong ito, kaya gawin mo na kung ano yung gusto mong gawin. At sa paglipas nga ng panahon, unti-unti kong nararamdaman ang epekto ng lifestyle na pinili ko. Ano na yan? lamig naman dito sa buka. Ano ba itong mga friendship ko? Magyayaya ng aurahan mamaya pero hindi pa alam kung saan gogora. Nag-aaway pa, Diyos me naman. GM dito, GM dyan. Oh. Sakit ng ulo ko. Oh my God! Ba't ganun? Inaantok ako pero gising na gising ang utak ko. Ba yan? Mm, sasama ba ako mamaya? Pwede siguro. Hasmin! Ay! Yes, madam. Wala nang tumutugtog sa ere. Ano ba? Ha? Huh? Ay! Shemay, oo nga. Wait, wait, madam. Ito na, ito na. Lalagyan ko na ng kanta. Wait, wait lang. Ayan, madam, okay na. Sorry, madam. Hindi ko napansin. Eh, paano hindi mo mapapansin? Cellphone ka ng cellphone. Sorry na, madam. Hindi kasi... Madam, masakit din yung ulo ko. Hindi na naman kasi ako nakatulog. Puyat-puyat ang peg ko ngayon. Ilang araw mo nang sinasabi sa akin yan, ha? Ilang araw ka na ring lutang. Ang dami mong na-miss na commercials nung isang araw. Walang kalatoy-latoy mga adlibs mo. Ayusin mo na kasi yung oras ng tulog mo para hindi naaapektuhan ang board work mo. Ay, eh, ayun na nga po, madam eh. Tinatry ko naman po, pero wai talaga eh. Hindi talaga ako makatulog. Well, kung hirap kang makatulog, work on your concentration na lang. Maging alert ka muna ngayon while you're on board. Mamaya na ang cellphone. Bantayin mo maigi ang program mo. Yes, madam. Sorry ulit. Okay. Thanks, madam. Ano ba yan, Asmin? Lumilipad na naman ang juta kayo mo. Tumbak lang to ng timing. Hello! Shane! Bruha ka na sa trabaho ako. Ano? Get together na naman? Kaka-get together lang natin ng isang gabi ah. Pagod ako, Cheret. Sige, go. San ba yan? Anong alak dadalhin? O oh, ah, sige, push. Game ako dyan. Alam mo naman ako, kahit pagod, basta may aura. Gogora! Yay! order pa tayo isang bucket. Paubos na ang supply. Dali! Baka may umarive na mga otoko any eh, monument now. Oh, nag-text na si Mamang Gina. May bit-bit daw siya mga yami. Diyos ko, ma'ams. Uwi na ata ako. May pa-take out. <laughs> Ayan na. Ah. Ako nang pipili ng chichikahin na. Ah. Walang agawang buko mamaya. Ang kay Hasmin ay kay Hatin. Ikaw, Shane, ikaw ang notorious sa mga agaw ng aura. Excuse me. Yung papa mismo lumalapit sa akin, Cindy Akin. Charote! Eh. Dinidisplay mo kasi ang mga lapad mo. Eh, sa may anda ako eh. Ay, teka nga. Jubos na yung mga pulutan, no? Oh. Oo nga. Tsaka ano na? Sino yung waiter? Waiter? Dalawang bakit pa nga, tsaka dalawang sisig. Crispy pata. O, oh, yung isa rin nun. Ano pa ba? Ay, ito. Chicharong bulaklak. yan, yan, yan, yan, yan, yan. Lemon chicken din, ma'am. Lemon chicken, go push. Tsaka yan po. Ayan. Pwede na yan. Madami na yan. Grabe, ma'am. Patok-batok lahat, ah. O ah. sige, umorder ka ng salad. Good Ay, ma'am. Ay, si Mamang Gina. May dala-dala tatlong paps. Oh my gosh! Mga bakla ha. Aurahan na. Lasingin ang mga dapat lasingin. Ata! Ah! Mmm, Kumalikot. Inaano kita dyan? Hindi naman tayo magkatabi. Andyan ka sa sahig eh. Naririnig ko bawat galaw mo eh. Iniingay ng kama mo. May ka na lang kasi. Hindi nga ako makatulog, bakla. Siya! Wala ka pa ba sa inom, ha? Lasing na lasing na tayo, ah. Yun nga, eh. Alam mo yung pagod na pagod na ako. Pero yung anjotake eh, ko, gising na gising pa rin. Ilang gabi na akong ganito. Eh, baka may nag-iisip sa'yo. La? Sino? Ex mo. La? Sino Riel? Di pwede, no? Asa. Ano eh, malay natin? Ay naku, baka mga ingiterang froglets. Hmm? Baka kinukulam na ako. Hmm? Pwede. Pero seryoso, Shane. Naiba talaga ako nararamdaman eh. Parang naninikip yung dibdib ko para nahihirapan akong huminga, ganun. Nahihirapan akong mag-relax. Alam mo yung ganong feeling? Yan, yan. Ang dami mo kasing tinirang mamantika kanina. Paano ka hindi mahihirapang huminga eh? Laki-laki mo kaya? Baka lahat ng taba mo umuurong sa lungs mo pag nakahiga ka. Sipain kaya kita dyan. Seryoso ako bakla. Ilang araw na akong ganito. Parang balisa na ewan. Ang weird talaga bakla. Insomnia lang yan. O baka sa puso mo. Magpa-check up ka, baka high blood ka na. Baka nga. Teka lang, magdadagdag ako ng unang sa likod. Ayan. Ay, Diyos ko, buti bawasan yung bigat sa dibdib. Ikaw naman kasi, ang hilig-hilig mo sa mga makasalanang pagkain. Eh, ba't ikaw? Nilantakan mo nga yung chicharong bulaklak eh. Eh, hindi ka naman kasi nag exercise nag exercise ka nga pero bibig mo lang. Kuda-kuda lang sa radyo, ganun. Eh, pustahan, high blood ka niyan. Eh, sana nga yun lang eh. Pero magpapadasal na rin ako, baka binabarang na pala ako. Eh. Ay, sige, push mo yan. Pero sa ngayon, manahimik ka na muna, please. Mams, patulogin mo na ako. May pasok pa ako mamaya eh. Wow, ako ba wala? Alas 9 nga ako sa radyo mamaya eh. O, oh, yun naman pala eh. Matulog ka na. Tapos bukas magpa-check up ka na. Baka mamaya one day isang araw, atakihin ka na lang sa puso. Na-imagine mo bang o-opera ka sa puso? Tsaka, ma'am, huwag ganun. Alagaan natin ang beauty natin, ha? O sige na, good night na. Text mo na lang ako pag kailangan mo na sa check-up. That was the year 2008 to 2009, mga kamorkada. And knowing me, walang check-up, check-up na naganap. Ang alam ko lang that time, eh, high blood ako. Because it runs in the family. High blood din kasi ang tatay at ang nanay ko. Pero dahil pasaway nga ako, eh, hindi ako nag-maintenance noon. Aminin, marami ang ganyan. May nararamdaman na nga eh, hindi pa rin nagpapatingin sa doktor. Ayoko kasi ng ospital mga kamorkada. Ayoko rin na nakakakita ng mga doktor. Pakiramdam ko kasi kapag may doktor, may hindi magandang mangyayari o merong hindi magandang matutuklasan sa katawan mo. Kaya naman sa mga dumaan na taon, tinuloy ko lang ang buhay ko hindi ko pinansin ang mga kung ano-anong nararamdaman ko, gaya na lang ng pangihina ng katawan, hirap sa pagtulog, sakit ng katawan at madalas pagkalutang o wala sa sarili. Sa isip ko kasi, naku wala lang yun. High blood lang talaga ako. Konting bawas lang sa pagkain, konting bawas lang sa mga matataba, matatamis, eh okay na. Eh mukha namang effective kahit papano eh nawawala-wala naman yung sikip ng dibdib ko minsan at hirap sa paghinga. Kaya naisip ko, eh okay na okay na ako that time. Yun nga lang, nakalimutan kong traidor pala ang katawan natin. Dumating yung time na nagkaroon ako ng matinding ubo at sipon. Latang-lata ang katawan ko. Pero pinilit ko pa rin pumasok. Kasi that time may recording ang Dear MOR, kaya hindi ko naman pwedeng pabayaan na lang ang aking trabaho hirap na hirap akong mag-concentrate noon. Kasi ang bigat-bigat ng pakiramdam ko at nahihirapan pa akong huminga. Iniisip ko nga baka anytime pwede na akong atakihin sa puso. Kaya naman nang hindi ko na kinaya, eh nagpasama na ako sa assistant kong si Melay para pumunta sa clinic dahil hinang-hina na talaga ako. Alay, dala mo ba lahat ng gamit ko? Wala ka nang iwan sa booth? Oo, madam. Bitbit ko na lahat. Ay, madam, saan pala tayo pupunta? Di ba may Dear MOR recording ka? At sa clinic? Masama pakiramdam ko eh. Eh, madam, okay ka lang? Mukha ba akong okay, Melay? Hindi. Ano bang nararamdaman mo? Ang bigat ng katawan ko eh. Mabigat ka naman talaga, madam eh. <laughs> Ruha ka, mabigat yung pakiramdam ko. Nanlalambot yung muscle ko, tsaka parang masakit yung buto ko. Tribida to. Tsaka parang nahirapan ako huminga. Kaya pala para kang hinihika. Baka may hika ka, madam. Wala akong hika. Dalian mo, maglakad ka na. Hala, atakihin ka ba sa puso? Luka-luka. Maglakad ka na nga lang dyan. Huwag mo na ako kausapin. Kung hapon na nga ako, pinagsasalita mo pa ako. Di bali, madam, malapit na tayo sa kliniko. Oh. Ito na. Teka, buksan ko yung pinto, ah. O, pasok na, madam. Ah, hi, nurse. Yes po, ma'am. Ano pong atin? Masama kasi pakiramdam ko. Ano pong masakit, ma'am? Hindi kasi may ubos ipon ako eh. eh. Kaya lang parang nanlalata talaga ako. Kanina pang umaga to eh. Hindi ko nga magrip na maayos tong kamay ko. Check naman, miss. O oh, parang, parang ako magkakaroon ng trangkaso na ewan eh. Ah, upo tayo dito, ma'am. Check lang po muna natin yung BPF. Go. Ma'am, mataas po yung blood pressure na namin. Ay, talaga ba? Yes po. Uh, lipat po tayo sa loob, ma'am, sa may Ipapatawag ko po si Doc para na check kayo maigi. Kailangan ba? Uwing-uwi na kasi ako eh. Wala mong pwedeng inumin na lang dyan para makauwi na ako tapos sa bahay na lang ako magpapahinga. Anong oras na kasi yung matatraffic ako? Sorry po ma'am, kailangan po nating ipacheck kay Doc. Sobrang taas po kasi ng BP niya. 180 over 100. Antayin na lang po natin si Doc ha. Lumabas lang po siya sandali. Pabalik na po. Tawagan ko po yung cellphone. Ah, ayan. Sige ate, pakidalian na lang kamo ha. Emergency room immediately. Madam, ito na po yung tissue na pinabili mo at saka nag-text na pala si daddy mo, malapit na daw sila. Nakakaloka, madam. Ano kayang meron sa'yo? Bakit sinugod ka na dito sa ospital? May paambulansya pa sila. Ewan ko nga eh. Ang hassle. Ayoko pa naman dito, gastos na naman to eh. Sakit-sakit pa ng injection. Bruhang nurse yun. Ano bang ginawa sa'yo kanina, madam? Eh, kinuhanan nila ako ng dugo. Nasa laboratory daw for testing-testing, tsaka kung anong anik-anik na blood works. Ay, katako. Ay po, Miss Jasmine po? Hasmin lang, Doc. Mahirap lang po kami. Ah, ay po. Ah, nakuha na po namin yung lab test results. Ay, ayan na, madam. Okay, go, Doc. Splok mo na anong meron. Ah, ma'am, According po sa blood test na ginawa, for dialysis na po kayo, ma'am. Ano ka mo, Doc? dialysis? my God. Ano po yan, Doc? Ah, yes po ah. Kasi ma'am, nakita po sa dugo nyo na mataas po yung level ng creatinine ninyo. Creatinine? O ano naman po yun, Doc? Paki-explain naman, matalino ako pero wala ko masyadong knowledge power dyan sa mga ganyang bagay. Ah, ganito po kasi. Yung creatinine po is toxins o chemical waste ng katawan natin na makikita sa dugo. Yung level po ng creatinine ninyo is times 100 na po sa normal level o higit pa nga ho eh. Sobrang taas na po talaga. Kaya kailangan na po natin mag-undergo ng dialysis. Dialysis po sa madaling salita is the process of removing waste products from the body, from the blood. Ah, okay. So, paano yung dialysis MMM na yan? Well, una sa lahat, I can assure you na dialysis can really help save your life. I-refer kita sa isang nephrologist, doctor sa kidney yun, para ma-explain sa'yo in full detail kung anong gagawin o mangyayari if nag-undergo ka ng dialysis. Eh, gano'ng katagal naman po yan, Doc? Since end-stage renal disease na po yung kaso nyo, lifetime na po kayo mag-undergo ng dialysis. Ano? time, Dok? As in forever? Ay, Dok, hindi pwede yan. Nagtatrabaho ako at nag-aaral pa mga kapatid ko. Eh, yun lang ang solusyon na meron tayo ngayon eh. Pero para hindi po kayo mag-dialysis, kailangan niyo pong magpa-kidney transplant. Wala po bang ibang paraan? Gamot! Meron ba akong pwedeng inuming gamot? Bigyan mo naman ako ng choices, Doc. For now po, eh, dialysis pa lang. Tapos, next step na po is transplant. Transplant? Yes po. Kidney transplant po. <sighs> kidney tra- kidney transplant. Um, <clears throat> um, sige po, Doc. Antayin ko na lang po muna yung dad ko. Tawagin ko ho kayo ulit pag, um, pag nandyan na sila ha, para ma-explain mo, mo sa kanila. Ah, sure. Sige, no problem. Uy, Daddy. Hmm. Mama, magsalita naman kayo dyan. Kanina pa kayo tameme eh. Eh, iniisip lang namin yung kalagayan mo, Hasmin. Hindi biro ang kidney transplant, anak. Ibig sabihin nun, Sobrang palyado na yung kidney mo para umabot sa puntong kailangan ng palitan. Teka, sigurado ba sila? Eh, nakita mo naman yung lab test results, di ba? Oo, pero anong malay natin? Siguro dapat magpacheck muna tayo sa ibang ospital o di kaya sa ibang doktor. Ang totoo niyan, Daddy, kanina, tinawagan ko na si Doc Eugene, yung cardiologist ko. Eh, iniisip ko nga rin kasi kanina na baka ini-echos lang ako ni Doc. Eh baka ako, alam mo na, high blood lang ako. So, chinik ako sa kanya yung test results. Eh wala, sabi niya kailangan na rin talaga mag-dialysis. Kailangan ko daw mag-consult sa isang nephrologist, yung doctor sa kidney. Eh di ano, kidney transplant na ang tanging solusyon. Eh okay lang naman sana mag-kidney transplant. Eh ang tanong, magkano kaya yun? Eh, huwag mo muna isipin yung gastos. Ang isipin muna natin kung kailangan mo ba talaga yon. Daddy, wala na nga eh. Eh, narinig mo naman siguro yung sinabi ng doktor kanina, di ba? Ito na yon, tapat na po. End stage na ako ng chronic kidney disease. Diyos ko naman, magkano kaya yun? Bakit ba pera yung iniisip mo? Yung pera na iipon, Asmin. Daddy, ang totoo, hindi lang naman yun. Hindi lang pera ang problema. O sige, sabihin natin, oo, may ipon ng pera. Ang pinaka-importanting tanong, sinong donor? Saan tayo kukuha ng donor? Meron bang willing mag-donate ng kidney nila para sa akin? <sighs> Daddy, marami na akong narinig na ganitong istorya lahat sila nagbago na yung buhay. Meron pa nga wala ng buhay. End-stage chronic kidney disease. Yan ang sakit na meron ako. 2012 nang malaman kong merong malalang sakit sa bato ang inyong baby girl Hasmin. Pero ano nga ba ang chronic kidney disease? Isa itong sakit kung saan unti-unting nasisira at nawawala ng function ang kidney. Malala ba ito? Oo. Nakakamatay ba? Lalong oo. At nagumpisa na nga ang kalbaryo ko nang magsimula na ako magdialysis. Inoperahan ako noon at nilagyan ng tubo sa tiyan. Wala akong ganang kumain. Para akong adik na hindi makatulog kahit na antok na antok na ako. Araw-araw, napakasakit ng buong katawan ko. As in yung muscles ko, tagos hanggang buto talaga yung sakit. Wala rin akong ganong ganang kumain kaya bumagsak talaga ang katawan ko. Umabot pa nga sa puntong hindi ko na kayang kumilos nang walang umaalalay sa akin. At ang masama nito, nagbago hindi lang ang buhay ko, kundi pati buhay ng mga tao sa paligid ko. Malay! Malay, kuha mo kong tubig, dali! Bruhang Melay, yan nanonood na naman siguro sa kabilang kwarto. Melay! Ah, aray! Melay! Ah, ako na nga kukuha. Teka nga. Tayo na lang. Oh, o, madam, saan ka pupunta? Kukuha ng tubig! Kasi kanina pa kita tinatawag eh, as in kanina-kanina pa! Ang sakit-sakit na nga ng opera ko kakasigaw dito eh. Ala, sorry madam, galing akong kabilang kwarto. Ang mukha nga! Buti na isipan mong lumabas na kabilang kwarto, no? Inapakita tinatawag. Ala, si madam masungit na naman. Ikaw kaya lumagay sa sitwasyon ko, gusto mo? Sorry, sorry, ikukuha na kita ng tubig. Huwag ka na tumayo, madam. Bilian mo, kanina pa ako nauuhaw. Oh, ito na, ito na. Oh, yung TV. Sino na naman to? Ay, Shane. Hello, bakla. Bax! Kamusta na ikaw? Eto, okay lang. Bakit? Bax, pwede ka pa mamaya? Bakit anong meron? Get together, alam mo na, si Mamang Gina may papakilala daw na bagong jowa. Nakakaloka! <laughs> Talaga ba? Eh, anong gagawin? Alam mo na, kain-kain. May nirentahan daw na bahay na may pool, so swimming-swimming, tsaka mag-video okay, ganon. Chi, tara na ma'am, miss ka na namin eh. Ah, naku, pas muna, kiss box ano eh, ano, ah, Teka, okay ka lang ba? Bakit parang nasyosyoy ka? Bakit <laughs> to? <laughs> Hindi, sira. Ano, um, kagigising ko lang kasi, kaya, ayun, lutang pa ako. Ah, ganun. O tara na, Bak. Sama ka na. Miss ka na namin eh. Tagal-tagal ka na namin hindi na sa site. Ah, next time na lang ba? Pas talaga ako. Naman to, oh. nakakailang pass ka na ah. Ikaw pa naman life of the party. Tapos ikaw pa palaging missing in action. Kaya eh, dami-dami na naghahanap sa'yo na friendships natin. Tinatanong kung buhay ka pa daw ba? Buhay naman ako, di ba? Oo nga eh. Kaya lang ang dami-dami nang naganap. Ang dami ng chika na hindi mo na alam. Eh kasi paragi kang wala sa mga lakad. Sabi ko, may situation channeling ka na lang. Tapos sabi nila, wala, nagbago ka na daw, Eme. Ikaw nga tuloy yung minsan topic namin sa kwentuhan eh. Kasi ikaw lagi kang eh, wala. Eh, hindi nga kasi pwede, bakla. Ano bang issue nila? Kung kaya ko naman pupunta ako eh. Eh sa may pinagdadaanan nga ako ngayon, di ba? Hindi ba nila magets? Hindi mo ba magets? Wala siya. Hoy, huwag ka naman magalit. Ito ano naman, parang namimiss ka lang namin eh. Gusto mo, kami na lang gogora dyan. Huwag na, bakla. Keri na. Kapag pwede ako, gogora naman ako eh. Magantay ka mo sila. Pag okay na ako, babalik ako sa limelight with a vengeance. Sige na, babay na. Busy na ako. Hoy! <sighs> Madam, matubig oh, oh. Ano pang kailangan mo, madam? Lumabas ka na! Eh, dito na lang ako. Baka mamaya may kailangan kay. Eh. eh. sana kanina mo pa naisip yan, di ba? Labas na. Okay. Obi, dinig na dinig sa labas yung boses mo ha. Okay ka lang? Eh? Bakit ngayon ka lang? Late ka na naman. Anong oras na oh? Di ba may appointment pa ako sa buwisit na ospital na yan? Teka, teka, teka. Hindi ka na, umalis na tayo. Shh. Hey, relax ka lang muna. Anong relax lang ako? Ilate eh, na nga tayo. May masakit ba? Mainit na naman yung ulo mo eh. Saan masakit? Yung opera ba sa tiyan mo? Saan? Saan masakit? Oo, yung opera ko. Yung tiyan ko, mga braso ko, pa ako, ulo ko, likod ko. Lahat! Lahat masakit. Buong katawan ko masakit. Ewan ko bakit tinatanong mo pa eh. Alam mo naman palagi masakit ang katawan ko. May nangyari ba? Sabihin mo sa akin. Wala. Sabihin mo na... Wala nga! Umalis na tayo! B... Wala nga nangyari! Nasigawan ko lang si Shane kanina kasi for the 100th time, hindi na naman ako makakalabas. Hindi ko na naman magagawang makita yung mga kaibigan ko. Hindi na naman ako makakasama sa banding nila. Tumanggi na naman ako sa yaya ng barkada. Wala na! Wala na ako mga kaibigan. Baka nga makalimutan na nila ako sa tagal kong hindi nakakasama sa kanila eh. Dahil sa buwisit na sakit na to. Uy, alam naman nila yung sitwasyon mo, di ba? Tanggap naman siguro nila yon. Tanggap nila, sige, pero ako hindi. Ayoko ng ganito, Ryan. Ah, ayoko na ng ganito. Pagod na pagod na ako eh. Ang dami-dami na nagbago sa buhay ko. Ang dami kong hindi mapuntahan, ang dami kong hindi magawa. Hindi ko na makain yung mga gusto ko. I'm always in pain. Yung buto ko parang tinutusok ng karayom. Yung katawan ko parang unti-unti nang nauubos. Nakakapagod na, Ryan. At hindi nakakatulong kung yung mga tao sa paligid ko nagpapanggap na naiintindihan yung kalagayan ko. Pero ang totoo, hindi lang nila alam anong gagawin sa akin. Hindi ka na naman ba makatulog, Bi? Sakit ng buong katawan ko, Bi. Akin na yung mga kamay mo. I'm here. Isili mo lang yung kamay ko kapag masyado na masakit. Purutin mo kung ano man. Bahala ka. Basta hawakan mo lang ako. Ito lang ako. Hmm? May... Bakit? I'm sorry ah. Nasigawan na naman kita kanina. Wala lang yun. Naintindihan ko naman eh. Frustrated ka lang. Oo, B. Sobra. Ngayon ko na kasi nararamdaman na na iba na yung buhay ko eh. Iba na yung sitwasyon ko. Hindi na ako yung dati. Hindi na ako normal. Normal ka pa rin. May pagsubok lang na pinagdadaanan pero hindi naman ibig sabihin nun abnormal ka na. Pero iba ng buhay ko. importante, buhay ka. Unti-unti nga lang pinapatay. Unti-unting ginagamot. Look at the brighter side of things. Nagiging negative ka na naman eh. I'm sorry. Alam ko, marami kang nararamdamang hindi maganda ngayon. Kaya nga dapat, mas lalo ka tumingin sa positive side ng sitwasyon mo. Gusto mo bang dagdagan yung physical pain ng emotional pain? Wala ka ibang kailangan gawin kundi mag-concentrate sa pagpapagaling. Sakit na ang katawan mo. Eh, huwag mo nang pasakitin pa yung puso mo. Mapapangako ko lang sa'yo. Hindi ako aalis sa tabi Hindi nyo naman siguro ako masisisi, mga kamorkada, kung sakaling nagiging maldita ako sa ibang tao. Dala lang kasi yon ng stress at pagod. Kapag kasi may sakit ka, madali talagang mag-init ang ulo mo. Sa mga sumunod na taon, nagpatuloy lang ako sa laban at sinabi ko sa inyo, totoo ang katagang health is wealth dahil hindi rin biro ang laki ng gastos sa pagpapadialysis, sa paminsan-minsang pagka-admit ko sa ospital at sa sandamakmak na gamot na kailangan kong bilhin. Konting kibot, gastos agad. Alam mo yung hirap na hirap ka na physically, eh hindi pa panatag ang loob mo. Kasi alam mo, yung may sweldo ka nga, pero hindi mo pa man nakukuha ay may paglalaanan ka na. Pang nagkakaroon ka talaga ng malubhang sakit, triple-triple ang iniisip mo. Masakit na ang katawan mo, butas pa ang bulsa mo, at higit sa lahat, nandyan ang takot. Takot na baka isang araw, hindi mo na muling makikita ang mga mahal mo sa buhay. Hashtag Dear MOR Baby girl has mean. Dear MOR At ang nakakatawa nito mga kamarkada, kapag may dumating talaga na pagsubok sa'yo, hindi sapat ang isa lang. Minsan magsasama pa talaga ng tropa. Dahil tatlong taon pa lang ang battle ko with my illness, ang nanay ko naman ang nagkasakit. Ang nanay ko talaga. Di pa nga pumayag na ako lang talaga ang bida. Pati siya nakisabay din. Inatake siya sa puso at umabot nga sa puntong kinailangang ma-open heart surgery siya. Dad? Oh, Yasmin, nandiyan ka pala. Tapos sa trabaho mo? Opo. Dad, hmm. kailan daw makakalabas si Mama dito sa ICU? Ah, hindi ko pa alam eh. Inoobserbahan pa siya ng mga doktor. Ano nang gagawin, Dad? Ano mangyayari kay Mama? Sabi ng doktor, kailangan daw ng operahan si mama mo. Open heart surgery. Ang kinakatakot ko lang, sa kaso ng mama mo eh, 40% lang yung chance na makasurvive siya. May iba bang paraan? Wala na anak eh. Eh, magkano naman daw ang kakailanganin? Ah, lahat-lahat na humigit kumulang isang milyon. Isang milyon? Um, pahinga ka muna kaya, Dad. Uwi ka muna. Matulog ka na muna. Ako nang bahala dito. Kami na ng mga kapatid ko magpapalitan. Sige na, Dad. Baka mamaya pati ikaw mapano eh. Sige na. Kahit ilang oras na tulog lang, bumawi ka. Teka, teka. Kaya mo ba? Oo naman. Ako pa. Sige, sige. Uuwi lang ako sandali tapos babalik ako kagad. Ha? Sige po, Dad. Ma? Ma? Gagawin namin lahat, ha? Para gumaling ka. Kami ni Dad. Magtutulungan kami, Ma. Ang hiling ko lang sa'yo. Gumising ka, Kailangan mo magising. Marami pa akong gustong sabihin sa'yo. Marami pa akong ihihingi ng tawad. Kaya kailangan mong gumising. Para kay Dad. Para sa amin. Grabe, madam. Humigit kumulang isang milyon. San kayo kukuha ng ganong pera? Sa'yo, Melay. Sa'yo kami kukuha. Ate naman. Malamang mag-iipon. At saka, sasabihin ko kay daddy na yung nakatabing pera na pang transplant ko. Ibigay na lang para sa operasyon ni Mama. Hala, madam, seryoso ka? Eh, para iyo yun eh. Mas kailangan ng mama ko yung pera ngayon. Madam, paano ka? Melay, andito ako sa harap mo. Nakaupo tayo dito sa simbahan, kausap mo pa ako. Ibig sabihin, kaya ko pa. Eh, ang mama ko, nasan? Nasa ospital, nakahiga, walang malay. Anytime pwedeng mamatay. Sa tingin mo magagawa kong unahin ang sarili ko? Sa bagay, Madam, dito ka lang ba? Lalabas muna ako ng simbahan na may titignan lang ako. Sige lang, gusto ko rin muna mapag-isa. Sige, madam, babalik ako agad. I take your time, Melay. Sige, madam. Lord. Lord, ano ba naman yan? Mapagbiro ka talaga minsan, no? Ayaw mo ba akong gumaling? Ha? Kasi, kasi hindi ko pa nga tapos yung akin. Hindi pa nga ako gumagaling. May panibago ka na namang binagsak sa akin. Ngayon si mama naman. Alam ko hindi ako naging maayos na anak sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Pero kung tinetesting mo yung pagiging anak ko, pues huwag kang mag-alala, Lord. Huwag kang mag-alala. Willing ako. Yung sakit ko, kaya ko pang labanan yan. Kakayanin ko pa. Pero yung mama ko, siya mas may kailangan ngayon kaya magpapaubaya na lang ako. Ang hiling ko lang, please naman, huwag mo hayaang masayang lahat ng mga sakripisyo namin. Lalo na ni Dad. Huwag mo munang kukunin ng mama ko. Hindi namin kakayanin. Kailangan pa namin siya. Kailangan ko pang bumawi sa kanya. Alam niyo mga kamarkada, yun na siguro ang naging turning point ng relasyon ko with my mother. Sa loob kasi ng ilang taon, eh palagi kaming magkaaway. Pero nung nagkasakit siya, na-realize ko na life is too short para aksayahin yung oras ko sa pakikipag-away sa kanya. Isa lang ang nanay ko at hindi ko siya panghabang buhay na makakasama. Alam niyo mga kamarkada, napakahirap talaga ng sitwasyon ko during that time. Alam mo yung, yung meron ka nang iniindang sakit, tapos malalaman mo, isa pang family member mo ang nagkaroon din ng sakit. Parang hindi mo tuloy alam kung sino an- at ano ba ang una mong iisipin. E sa pamilya namin, ako at ang tatay ko lang ang nagtatrabaho. Iniisip namin paano mababudget ang pera para sa dalawang may sakit. Plus that time, inag-aaral eh, pa ang tatlo kong kapatid at ang aming pang-araw-araw pang gastusin. Kaya hanga talaga ako sa tatay ko sa galing niyang mag-provide para sa pamilya namin. Masasabi kong si daddy talaga ang naging sandalan namin lahat, lalo na ako. Dahil kapag wala siya, hindi ko alam kung papaano ko makakaya ang lahat. Melay? Melay, yung bag ko sa kwarto, kunin mo na. Alis na tayo. Okay! Saan ba yung susi ng kotse ko? Oh, alis ka na? Ah, uh, yes, Dad. Teka, may pera ka pa ba? Panggas? <laughs> Hindi na, Dad. Meron pa akong pera. Thank you. Sigurado ka, ha? Sabihin mo lang. Sige, Dad. Ikaw talaga, nagtatrabaho na ako. Dapat nga ako pa nagbibigay sa'yo eh. <sighs> Eh, mas malaki nga kinikita ko kaysa sa'yo. Oo na, <laughs> oo na. Ikaw na, Dad. <laughs> nga pala, bakit nandito ka pa? Di ka pa papasok sa office? Ah, hindi, hindi. May appointment ako sa hospital eh. Oh, bakit? Hindi, yung normal check-up lang. Eh, alam mo na, diabetic ako. Sabi ko, parang napapadalas yung pag ko eh. Eh, baka ka ako gawa ng diabetes ko. Pero, i-double check nila. Ah, uh, o sige, balitaan mo ako, Dad ha. Hmm. Kailangan mo ba ng kasama? Tawagin ko si Rafi o Raman. Ah, Hindi, hindi. Okay lang, okay lang. Kaya ko na. Pumasok ka na at matatraffic ka. Mag-ingat ka, ha? Sige, Dan. Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko Di naman ako mahal Ito pa rin ako nagmamahal Marapat sa'yo Bakit nga may tumatawa? Hmm. <clears throat> Hello, Dad. Dap? Ah, nasaan ka? Eto po, nagda-drive. Pauwi na. Bakit, Dad? Ah, kakagaling ko lang sa doktor eh. Oh, kumusta, Dad? eh lumabas na yung mga results ng test. Maraming ginawa kasi sa akin. Eh. Oh, Ayun, nakita. Positive daw na, na may cancer ako. Prostate cancer. um, ano, ano daw gagawin? Anong mangyayari? Kailangan ko raw pag-graduation, sa gamot at tapos titignan ulit. Ah, eh, Dad, ano, gagaling pa ba yan? Anong chances? Eh, sabi ng doktor, gagaling naman daw. Sana lang gumaling ako agad. Um, <laughs> ako, Dad. Oo naman, gagaling ka kaagad. Sure ako doon. Ano eh, parang... Natanong ko na yan sa friendship kong doktor. Marami nga daw talagang gumagaling sa prostate cancer. Basta tamang gamutan lang. Kagaya ni April Boyrino. Buhay na buhay and very healthy na ngayon. Ay naku, sinasabi ko sa'yo, Dad. Yakang-yaka natin yan. Basta, gawin mo lang yung sinasabi ng doktor. Eh, yun na nga yung plano. Um, ano, ah, uh, sige, Dad. Pa pauwi na ako. Antayin mo ako, ha? Ah. Sabay-sabay tayo mag-dinner mamaya. Chika mo sa akin lahat ng sinabi ni Doc, ha? Ah, sige, sige, sige. Ah, mag-ingat ka, ha? Okay, Dad. Bye! sorpresa ang Diyos. Minsan nga, napapatanong na lang ako. Masama ba akong tao? Bakit parang ako na lang lagi yung paboritong pagtripan ni Lord? Una ako, sunod ang nanay ko, tapos ang tatay ko naman. Hindi pa nga natatapos yung sakit ko, inasundan pa ng dalawa at magulang ko pa. Sabi nila, hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi mo kakayanin. Sige, kaya kong sakaya. Pero hindi ko mapaliwanag sa inyo how painful it was. Kung gaano kasakit ang kailangan mong maramdaman para lang malagpasan mo yung mga pagsubok. Pero buti na lang talaga, after more than a year ng gamutan at matinding panalangin, ay gumaling din ang aking ama. He is now cancer-free. Nakakatawa lang talaga yung yung takot ka na nga sa pwedeng mangyari sa'yo. E takot ka pang mawala ng mahal sa buhay na pwedeng mangyari rin anytime. Hello, Auntie! Oh, ano na namang ginagawa mo dito? Hala siya. Tinex kita, sabi ko nakalimutan ko isang sapatos ko sa kwarto mo. Kukunin ko lang tapos lalayas na ako. Itong bruhang to, aga-aga, songit, songit. oh, dalian mo na. Kunin mo na na makalayas ka na. Grabe siya. Auntie, anong meron sa'yo? Bakit extra busangot ka dyan? Inaatake ka na naman ba ng sakit mo, ha? Sira. Eh bakit parang asim na asim ka? May nangyari sa'yong not so good, no? No! Kasi naman tong si Ryan na, eh. Krrr, sinasabi ko na nga ba eh. Nagbati na ba kayo, ha? Nakausap mo na ba siya? Yun na nga, Shane eh. Ilang linggo na. Ni Honey ho, wala pa. Walang text, walang tawag. Ni isa wala siyang nireplyan. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko eh. Bigyan mo kasi ng time. Time? Hindi ko pa ba siya binibigyan ng time sa lagay na to? Luka-luka, malamang hindi. Hindi nga kayo nakikita eh. Panay naman na pangungulit mo. Eh di wala rin. Ano bang gusto mong gawin ko? Hindi magparamdam? Malamang! Time and space! Time and space! Ano makakapag-isip yung tao ay nilulunod mo na messages? Tumigil ka na muna kasi. Eh baka pag hindi ako nagparamdam, isipin nun break na kami. Cool off lang ang meron kami bakla, hindi break. Meaning, girlfriend pa rin niya ako. Ay, B, Buti naman, buti naman pumayag ka na magpakita sa akin. Halos isang buwan din tayong walang pakialamanan na. Ah. Siguro naman binigay ko na sa iyo yung enough time na kailangan mo. Kasi, kasi ang, ang hirap yung nagaantay eh. Konting-konti na lang, mukha na akong tanga. <laughs> Sorry. Sorry kung natagalan. Pero okay lang yun. Ang importante, nakapagpahinga ka. Nakapag-isip-isip ka. Siguro naman, masasagot mo na yung tanong ko, di ba? Kung... Kung mahal mo pa ba ako? Hindi ko alam eh. Ha? Hindi ko pa rin alam. Bakit? Ganun ba kahirap? Ganun ba kagrabe yung sakit na ginawa ko sa'yo to the point na hirap na hirap kang patawarin ako ngayon? O baka naman... Baka naman may iba ka na. Wala. Walang iba. Pues ano? Anong gusto mong mangyari? Bakit ka nagkakaganyan? Suko ka na ba? Ayaw mo na? Kasi nahihirapan na ako eh. Hindi ko alam kung may aasahan pa ba ako. Hindi ko alam kung paano kita tatratuhin ngayon. Hindi ko alam kung tayo pa ba. Ano ba point ang usapan natin? Paano matatapos tong usapan na to? Ano ba? Ano bang gusto mo? Magsalita ka naman oh! Tulungan mo naman ako dito! Ano bang gusto mo, Ryan? Gusto mo ba mag-break na tayo? Magsalita ka! Ryan! Nahihirapan ka ba? Nahihirapan ka bang sabihin sa akin na, oo, break na tayo? Na ayaw mo na? Gusto mo ba ako gumawa nun para sa'yo? Gusto mo sabihin ko, break na tayo? Ano? Pwede ba? Okay. Nagbago Okay. Madali naman akong kausap eh. Ayoko naman pilitin kang mahalin ako kung wala na talaga. Kaya sige. Para hindi na tayo mahirapan. Ako na. Ako na magle-let go. Simula sa araw na to, malaya ka na. Malaya ka na, Ryan. Jazz? Jazz, okay lang yan. At least tapos na, di ba? At least eh, hindi ka mukhang tanga, di ba? At least pwede ka na mag-move on. Ang dami-daming lalaki dyan. Hindi yun, Shane eh. Ang akin lang. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon kailangan, kailangan ko siya? Ngayon pag ganito kalagayan ko. Alam mo ba kanina gusto ko magbakaawa sa kanya? Gusto ko sabihin, Ryan, baka naman pwedeng isa pang chance. Kasi kailangan kita eh. Shane, alam ko naman naging sakit ako sa ulo eh. Naging demanding, mataas ang expectations. Pero Shane, eh, gusto ko lang naman maramdaman na may nag-aalaga sa akin eh. eh inaalagaan ka naman niya. Oo nga, pero I want to feel more. I need more. Kasi Shane, pasan ko na lahat. Iniisip ko na lahat ng tao. Inaalagaan ko silang lahat. Pero sino naman yung mag-aalaga sa akin? Paano naman ako? wanted to be loved more. Masama ba yun? Eh, bakit hindi mo sinabi yan? Kung sinabi mo sa kanya, baka pumayag pa siya ng one more chance. Hindi ko kaya, Shane eh. Kasi kitang-kita ko na sa mata niya. Pagod na pagod na siya. Pagod na siya mag-alaga ng may sakit. Shh, tuy. Hindi ganun yun. I mean, Shane, ano pa ba? Ano ba pwedeng kunin sa akin ng Diyos, ha? Uy, Jazz! Yan ka na naman, ha? Ah. Patayin na lang kaya niya ako. Jazz! Una ako, tapos mama ko, tapos si daddy. Ngayon naman si Ryan. Ano pa? Ha? Ano pa kukunin mo? Diretsahan na tayo, Lordo. Patayin mo na lang kaya ako. Ngayon na, Jasmine! Tara! Nakakapigod na eh. O sige. Binibigyan niya ako ng pagsubok. Pero, pero pati ba naman yung taong kinukuhanan ko ng lakas ng loob? Yung sinasandalan ko, babawiin pa niya? Si Ryan na nga lang yung palagi nandyan para sa akin eh. Tapos ano? Wala. Sumuko rin. Hinayaan niyo sumuko si Ryan. Hinayaan niya maiwan ako mag-isa. Hindi ganun yun. May rason siguro Oo, kayo. at ang rason eh, para lang ako yung mahirapan. Alam mo, broken-hearted ka lang. Kaya ka nakapagsalita ng mga kabaliwang ganyan. Subukan mo kaya magluksa ng hindi kumukuda. Si baka mamaya, ano pang masabi mo hindi maganda at baka tamaan ka ng kidlat dyan. Kung marami ka palang hanash, edi sana sinabi mo kay Ryan, hindi yung sinisisimula sa Diyos ultimo yung breakup nyo. Natatakot lang kasi ako, Shady. Natatakot ako mag-isa. Pero at the same time, ayokong bigyan si Ryan ng responsibilidad na hindi na siya willing i-take. Ayokong pagkaitan siya ng pagkakataon na maging masaya. Ayokong mastak siya sa isang miserableng sitwasyon na kung tawagin, buhay ko. Kasi pag ginawa ko yun, balang araw sisisihin niya ako. Ayokong isumbat niya sa akin na sinayang niya yung ilang taon ng buhay niya para lang sa isang katulad ko. Unfortunately mga kamorkada, hindi man ako nawalan ng mahal sa buhay, eh nawalan naman ako ng taong minahal. Ryan left me during the time I needed him the most. Ewan ko, siguro nanawa na siyang mag-alaga at umintindi ng taong may sakit. Pero ayos lang yun. Matagal na yun eh. Nalabas ko ng lahat sa inyo. Narinig nyo na yung lahat ng saloobin ko pagdating sa kanya. Naka-move on na ako. Yun naman ang totoo. Again, life is too short. Hindi ko na kailangang tambayan ang mga bagay na hindi naman makakatulong sa paggaling ko. Okay lang iwanan ng lahat. Ang importante, eh nandyan ang pamilya ko. They are the only people who'll never leave me, who'll never let me down. To admitting department, please. Oh, ate, gising ka na pala. Sino nandito? Ah, ako, si ate Aiza. Si Kuya Rafi nandito kanina pero umalis na. May lakad daw kasi siya eh. Si dad naman, parating na kasama si na mama at ate Ira. Teka, itaas mo nga itong unan ko, Raman. Ah, teka. Aangat ka na konti. Ayan. Okay na? Oo, oh, thank you. Sige. Oh, gising ka na, Asmin? Hi, Dad. Kamusta pakiramdam mo, nak? Okay lang, ma. Masakit pa nga lang din ang katawan. Oh, may dala ako merienda. Kaman. Ira, Aiza, kainin niyo to, ha? Ira, ilagay mo nga ito sa malaking plato. Okay na pa. Aiza, kanina ka pa dito? Ah, sabay kami ni Raman, Dad. Asan si Rafi? Ah, dumaan po kanina, ma. Umalis din. May lakad daw sila ng girlfriend niya. Mm. Sige na, kumain na kayo. Eh mabuti, magkakasama tayong lahat ngayon. May kailangan tayong pag-usapan tungkol sa ate niya. Ano yun, Dad? Anak, yung donor. Raman, Aisa, Ira, kailangan na natin magkasundo kung sino magiging donor ng ate niyo. Unti-unti na naming naiipon yung para sa kidney transplant. Kaya dapat ngayon pa lang with a workout na natin kung sino sa inyo magdo-donate sa atin nyo. Napag-usapan niyo na ba kung sino? O ano? Walang sasagot. Aisha? Eh, eh dad, um, dad ayoko po eh. Ako rin dad kahit si Kuya Rafi din ayaw. Bakit? Aisha, Ira? Eh kasi dad nag-aaral pa ako eh. Ang dami ko pang kailangang gawin sa school. Ang dami ko pang kailangang ma-accomplish. Ako rin po, ayoko namang masira yung lahat ng plano ko sa buhay. Teka, teka, teka nga. Ano pa mga katwiran yan? Saan nyo nahugot yung mga sinasabi nyo? Dad, pwedeng magkaroon ng komplikasyon kapag nabawasan kami ng kidney. Paano pag kami naman yung nagkasakit? Oh, ano na? Tsaka mamaya, hindi na namin magagawa yung mga gusto namin. Magiging limitado na yung kilos namin, mga kinakain. Ako, ayoko ng ganun, Dad. Teka, pinaliwanag ko na sa inyo yon, di ba? Walang kahit anong masamang mangyayari sa donor as long as sinaalagaan nyo ang sarili nyo. Normal pa rin na magiging buhay nyo. Hindi niyo yun alam, Dad. Doktor ka ba? Eh kayo, doktor ba kayo? Si Rama na lang. Uy, teka, bakit ako? O bakit? Ikaw naman yung ka-blood type ni ate, di ba? Huh? Ikaw yung mas may malaking chance na maging compatible sa kanya. Eh, di kayo kung gusto nyo. Kaman, akala ko ba napag-usapan na natin to? Akala ko ba willing ka? Eh, nagbago na po isip ko, Dad. At bakit? dahil sa mga pinagsasabi ng mga ate mo. Hindi ko po kaya. Anong di mo kaya? Mag-aaral pa ako. Marami pa akong gustong gawin. Aba, ano bang kabulastugan ang iniisip nyo? Bakit baluktot ang mga nasa isip nyo? Magdo-donate lang kayo sa atin nyo, sa kapatid nyo. Akala nyo sisintensya na kayo ng kamatayan ah. Hindi ba't pinaliwanag na nga ng doktor noong nakaraan na magiging normal pa rin yung buhay nyo? Kahit magtatumbling kayo dyan, kahit ano pang gusto nyong gawin, magagawa nyo pa rin! Eh syempre dad, kapag isa na lang ang kidney namin, marami nang bawal. Bawal mag-junk food, bawal uminom. Bakit balak mo bang maging lasinggera? Eh, kailangan maging healthy yung lifestyle. Ano bang... Bang klase kayo? Ang dami-dami niyong magkakapatid. Ni isa wala man lang gustong tumulong sa ate niyo. Ano ba't lima kayo, ha? Kung baka sarili naman kayong lahat. Nakikita niyo ba ang kalagayan ng ate niyo? Ha? Di ba kayo naaawa? Mamamatay ba kayo? Mga sarili niyo lang yung iniisip niyo. Kahit magpa-test lang, ayaw niyo na agad. Sige, kayo na mag-asato nyo. Kayo magkaroon ng ganyang sakit. Subukan nyo humingi ng tulong. Dad, okay. Oh, tama na. Tama na, Dad. Okay, relax ka lang. Nakuha na natin yung sagot na hinahanap natin. Walang gusto mag-donate. Okay na yun. Huwag na nating pilitin. Ito lang masasabi ko sa inyo. Raman, Aiza, Aira. Pati kay Rafi na rin kahit wala siya dito. Hindi ko kahit kailan iwi-wish na sa inyo mangyari itong nangyayari sa akin. Pero kung sakali man, kung sakali lang, magkapalit tayo ng posisyon. Kayo may sakit dito, akong nakatayo dyan, walang tanong-tanong. Agad-agad kong sasabihin idodonate ko sa inyo yung kidney ko. Bakit? Kasi kapatid ko kayo. At ganun ko kayo kamahal. Isasakripisyo ko kung ano man ang pwede kong maibigay para sa inyo. Dahil mahal ko kayo. Buti na lang pala akong may sakit at hindi kayo. Dahil kapag kayong nalagay sa ganitong sitwasyon, sigurado ko hindi nyo kakayanin. Dr. Carlos Gilab, to record section please. O na, okay ka na? Komportable ka ba sa pagkakahiga mo? Oo, Dad. Okay na. Pasensya ka na, anak, ha? Pasensya ka na sa mga kapatid mo. Naiintindihan ko naman, Dad. May mga kanya-kanya silang plano sa buhay. Takot lang siguro sila. Mga bata pa kasi, Daddy. Hayaan mo. Makakahanap din tayo ng donor. Kaya magpahinga ka na. Dadaan ako bukas ng umaga, ha? Ah, Dad, saan ulit yung billing kanina? Huwag na yun. Patingin lang ako, Dad. Please. Asmin. Gusto ko lang makita. Huwag na, Asmin. Sige na, Dad. Please. Sisilipin ko lang. Teka, nasa bag ka. Saan ba yun? Ah, heto. Bakit mo ba kailangan tingnan? Curious lang ako, Dad. Saan ba to? Higit tatlong daang libo? Dad, wala pa akong isang linggo. Ah. Higit tatlong daang libo na. Ano nga yan? O ngayon, nakita mo na. Pahinga ka na, ha? Kung ayaw mo madagdagan yan, kailangan umayos sa yung pakiramdam mo. Tulog ka na. Dad, sorry. Sorry po. Sorry po talaga. Hindi ko po sinasadya magkasakit. Ayoko naman talaga magkasakit eh. Sorry talaga, Dad. Ako tong panganay. Ako tong dapat tumutulong sa inyo pero hindi. Nagiging pabigat pa ako sa inyo. Laki-laki na nagastos nyo nang dahil sa akin. Sa gamot, sa dialysis, dito sa ospital. Imbis na yung pera dapat para sa mga kapatid ko na lang. Kinukuha ko pa. Sorry talaga, Dad. Alam ko nahihirapan ka na. Sorry talaga, Dad. Sorry po, Dad. Huwag ka mag-sorry, anak. Huwag ka mag-alala. Kaya ko pang tugunan yan. Huwag problema eh. Ako nang bahala dyan. Ako nang bahala sa'yo. Promise ko talaga sa'yo, Dad. Kapag gumaling na ako, ibabalik ko sa'yo lahat. Gagawin ko lahat matulungan lang kita. Konting tiis na lang, Dad. Hindi ka na mag-iisa. Antayin mo ako, ah. Shh. Dad, Dad. Hi, Mrs. Mean. Hi, nurse. Kumusta ka naman? Puyatan na. <laughs> Ganun na nga po. Ah, sige po ma'am, ah, chinek ko lang po yung IP nyo. Ah, good night po. Thank you. Mag-isa na naman ako dito sa kwarto. Lord, nandito ka ba? Lord, mula pagkabata ko, Lagi mong pinapatunayan sa akin yung power mo. Alam ko hindi ako pala simba at makajos. Pero sa bawat mabibigat na pagsubok ng buhay ko, ikaw ang nilalapitan ko. Maraming maraming salamat sa pagmamahal mo sa akin. Kahit malaki yung pagkukulang ko sa'yo. Thank you for saving my mom from death and for healing my dad. Lord God, ako naman po ulit ang humihiling at nagmamakaawa sa inyo ngayon. Ibalato niyo na po sa akin to. Pagalingin niyo na po ako dahil hindi na po biro yung mga pinagdadaanan ko. Sa mga araw na lumilipas, nararamdaman ko na nangihina na ako. Bigyan niyo pa po ko ng sapat na lakas at tatag ng dibdib na harapin lahat to hanggang sa matransplant ako. Sana po, ipadala niyo na yung angel na willing mag-donate sa akin ng kidney at sana mag-match kami at walang maging komplikasyon. Lord God, nagsusumamo po ako na dugtungan niyo pang buhay ko. Hindi na po para sa akin. Pero para po sa mga mahal ko sa buhay, gusto ko pa pong alagaan ang mga magulang ko at gabayan ang mga kapatid ko. Bukod doon, gusto ko pa po makatulong sa mga tulad ko may ganitong sakit. Gamitin niyo po akong instrumento para makapag-inspire pa at makapag-motivate at makapagpasaya sa mga listeners ko sa radio. Gusto ko pa pong ibalik sa inyo lahat ng blessings at kabutihang nagawa niyo sa akin. So please, Lord God, allow me to live longer. Please. Please, Lord God. Unfortunately, mga kamorkada, wala ni isa sa mga kapatid ko ang willing mag-donate ng kidney para sa akin. Masakit dahil nag-expect ako. Kasi para sa akin, sabi ko nga, kung ako yung nasa kalagayan nila, eh, hindi ako magdadalawang isip na ibigay ang kidney ko dahil mahal ko ang mga kapatid ko. Pero ayos lang yun, sa maniwala kahit sa hindi, okay lang sa akin dahil bata pa ang mga kapatid ko at ayoko namang i-deprive sila sa buhay na gusto pa nilang mangyari. Ang importante, hanggang ngayon, eh kasakasama ko pa rin sila sa laban ko. At ramdam ko, nasasamahan nila ako hanggang sa huli. Pero kahit na ganun, I'm still thankful. I am thankful na, big, na binigyan pa rin ako ng tsansa na lumaban. May oras pa rin ako to do everything I can para mapahaba pa rin ang buhay ko. At alam ko, hindi ko kaya itong mag-isa. Kaya naglakas loob ako na ibahagi sa inyo ang totoo. Ito, kamorkada, ang totoong kalagayan ni baby girl Hasmin. At sana kahit papano sa istorya kong ito ay makapagbigay ako ng lakas ng loob sa mga katulad ko ng sitwasyon. At sana rin kahit papano ay masama niyo ako sa mga panalangin niyo. Kailangan eh. Kailangan ko ng napakaraming prayers niyo kailangan marami tayong magwelga kay Lord na sana, ay sana bigyan pa niya ako ng pagkakataong mabuhay pa ng mas matagal. Hanggang dito na lang muna ang aking love letter sa inyo mga kamorkada. Hindi pa tapos ang laban. Mahaba pa ang lalakbayin ko at sana pagdating ko sa dulo ay hawak ko pa rin ang mga kamay nyo. Maraming salamat sa lahat-lahat. Isa kayo sa dahilan kaya patuloy pa rin akong lumalaban. Lubos na nagpapasalamat. Baby girl Hasmin. Hashtag Dear MOR. Baby Girl has Hasmin. At yan nga po ang pagtatapos ng uh, revelasyon, ang uh, katotohanan na 6 years in the making bago bago na i-siwalat na ipaalam sa inyo bilang mga kaibigan, bilang mga masugid na mga tagapakinig nitong ating programang Dear MOR. Marahil marami po ang uh, nagulat na ah, ganun pala si Baby Careless Mean. Kaya nga sinasabi namin sa inyo uh, kahapon pa ng mga nakaraang araw, ito na po ang sagot sa inyong mga katanungan kapag ka namimiss ninyo ang aking uh, mahal na partner. 'Di ba? Kapag ka hindi natin siya kasama dito, eh, meron nga po siya mga session, mga check-up and uh, ang pinaka-ayoko naririnig, okay lang 'yun eh kapag ka may mga, mga check-up, check merong mga session, merong mga dialysis session, ganyan. Ang pinaka-ayoko yung kapag ka na emergency Yun yung yes. pinaka mga nakakakabang uh, uh, nababalitaan ko, 'di ba? Kaya iyan po ang uh, totoong kalagayan ni uh, baby girl Hasmin, 'di ba? Kaya naman uh, ang dami Hasmin ha mm-hmm. actually na mga nag-message sa iyo. Actually, o kanina pa <clears throat> turog ng turog yung cellphone ko. Yes. Sabi ko nga, wag ka na muna magbasa, baka diyan pa lang naman umiiyak-iyak ka Kaya, na. Okay, hindi, uh, mm-hmm. unahin ko lang ano Hasmin, uh, bakit ba ginawa ng uh, Dear MOR itong uh, pag-feature na naman? Mm-hmm Mm. sa buhay ni Baby Girl Lasmin. Huwag po kayong mag-alala ayan sa aming mga kakompetisyon. Baka sinasabi niyo, ay hindi, na, baka promo-promo uh, lang. Baka ganyan. promo, baka bumababa yung, uh, hindi po, uh, we're the strong number one uh, program sa oras na ito at sa mga panahong Correct. ito. Ac- at uh, hindi po yan, hindi po pang uh, promo o pang uh, survey itong uh, uh, storyang ito. It's just that, uh, alam nyo, uh, sabi nga ni Yasmin, di ba, nung una pa lang niyang naranasan yung uh, ganitong uh, klase ng karamdaman, mm-hmm. di mm. ba? sa umpisa pa lang nakakapagod na. Totoo yan. At uh, as mean, I must say, six years na nagdadialysis mm-hmm. ay napakahabang panahon. Totoo yan. Hindi po lahat ay uh, nakakayanan Umaabot sa ganyang ganun. katagal. Yes. Ah, uh, yun nga, yung tanong mo, po, Popoy, bakit kailangan ko mm-hmm. siyang ikwento? Ah, uh, actually, kay, uh, sabi ko nga, pinag-isipan ko to ng matagal, mga kapamilya. Six years. I've been battling with this uh, illness for 6 years at ngayon ko lang po naisipan na sabihin ito dahil yun nga po, pananggalang po para sa bagyong ompong. <laughs> Sharing kami. Although, <laughs> has been and dumb, sandali ah. Umurong si ompong eh. Hindi, hindi na rin nandyan kasi, uh, <laughs> yun nga, umurong si ompong kasi Oo sabi niya, ah, uh, teka lang, bumabaha na ng luha Kaya din nga, sa mga eh, nakikinig sa nga. Dear MOR. De, Ba't lang. ako papasok dyan? De, pinapaano ko lang ang mga emotion kasi mm. sabi ko nga, I promise not to cry, po, Popoy. Ayoko talaga dahil matatawa kayo sa akin kapag umiyak ako. Anyway, mm. hindi, the reason why I decided, bakit ganun katagal, anim na taon, kasi mga kapamilya, alam nyo, para sa, I mean, I, I am the type of person na napakalakas kasi yung personality, Popoy. Alam mo yes. yan? Oo, naman. Oo, di ba? Malakas ang personality ko. And for someone na katulad ko na malakas ang, per- na malakas ang personality, eh hindi madaling aminin na meron kang kahinaan. Uh-huh. 'di ba? At isa pa, ako yung tipo kasi ng tao na ayaw na ayaw ko na kinakaawaan ako. Mm-hmm. Ayaw na ayaw ko na sinasabi ng tao na nakakaawa ka dahil sa ganyang sakit mo. Ayaw na ayaw ko na itatrato ko ng iba. Itatrato kong abnormal. Or mas diba? mahina kaysa sa iba. Correct. At mm. ayaw na ayaw ko yung, yung may mga sinasabi yung mga tao na hindi naman tama Aha. tungkol doon sa sakit ko. At syempre para doon nga sa iba mga nakakakilala kay Yasmin, no, marahil merong mga nagtataka, ay ano kaya siya? Kasi po, uh, si baby girl Yasmin, nito, nung, alam nyo, nito mga nakaraang uh, mm-hmm. buwan lang to nag-umpisa mag-ano ulit eh, mag-wheelchair. Ah, uh, Oo, correct. Ayan, mag, mag-wheelchair. Although nakakapag-drive naman papunta yes, at oh. pabalik sa kanilang mm. uh, tahanan, no? Uh, nag-wheelchair. Sinasabi ko nung una, ba't kasi hindi ka mag-wheelchair? Eh, medyo nahihirapan po maglakad. Correct. Tapos lalo na nga ngayon dahil... A- ano ang sabi ng lola mo? Ang ganda-ganda ko, nakakahiya naman makita nila ako naka-wheelchair. Correct, malaking check, <laughs> di ba? Kaya ililalaban ko talaga yan kahit meron pang opera yung pa ako, di ba? Uh-huh. But anyway, yun nga. <laughs> It, th- this is not, sabi ko nga, hindi kasi ito madaling sakit lang mga kapamilya. This is, isa to ang, ang chronic kidney disease. Lalo na kung nasa end stage ka po po. Mm-hmm. Isa ito sa top 5 na sanhi ng pagkamatay dito sa Pilipinas ha, ah, ng mga tao. At napakarami po na nag, nag-undergo sa dialysis ngayon. At wala pong pinipiling edad. Walang yung pinipiling edad, doon. walang pinipiling estado sa buhay. Mm-hmm. Diba? Mayaman, mahirap, bata, matanda. Correct. Uh, yun po yung uh, katotohanan sa sakit na yan. And maybe the reason why I decided, Popoy, mm-hmm. na i-reveal na itong storya kong to, bukod sa ang dami rin kasi na nagtatanong, hindi ko naman isa-isa masasagot. Mm-hmm. Kasi nakakaalam lang talaga mga kapamilya, ay eh, yung mga close friends ko lang. At iilan sa mga kamorkada na talagang close na close sa akin. And at times, minsan ano, kapag... Uh, sa aking fan page. Pag may mga sumusulat, humihingi ng payo, yung iba gusto ng mawala sa mundo, nagsusuicide, na ikukwento ko sa kanila yung kalagayan ko. Aha. Kasi sinasabi ko, alam nyo, maswerte pa kayo kaysa sa akin. Pag nalaman nyo kung anong istorya ko, alam nyo, magsisisi kayo bakit ginusto nyo magpakamatay. Samantalang ako, sabi ko nga ganun po, so, Poy. So, pamabuhay. Bayan. I will give up everything. mm-hmm. <laughs> I-give up ko ang pagiging DJ ko i-give up ko ang, ang kung anong meron kami para lang mas mabuhay pa ako. Mm-hmm. Diba? Kaya siguro yun yung reason bakit ko sinabi to ngayon because I want to give hope dun sa mga nakikilig ngayon, sa mga morkada natin, na an- feeling nila ang lalalalala ng mga pinagdadaanan nila sa buhay. Well, I'm telling you, look at me. Mas malala ako sa inyo but still, Aha. 'di ba? I am fighting for mm. my life. Kung maalala niyo mga kapamilya, no, sa iba namin mga pag-uusap dito ni Yasmin lalo na kapag ka medyo uh, uh, an- anong tawag mo diyan, yung problematic yung mga mm-hmm. storya, no? At uh, yun nga may gustong kitilin na yung sariling buhay, Correct. gusto na mag-suicide, gigil na gigil itong uh, partner ko. And ako na rin kasi nga naikikwento niya sa akin, Popoy, ang dami namin na gustong humaba palalo ang buhay. Hindi lang yung mga nagda-dialysis, mm-hmm pati na rin yung mga, mga may, iba-ibang malubhang karamdaman. ibang karamdaman, ano? Gusto pang i-extend ang buhay. Tapos mm-hmm. itong mga to, nang dahil sa love life, Correct. really, dahil lang iniwang ka ng yung... Uh, mahal sa buhay, <laughs> sabi mo, eh gusto mo na ring mamatay, gusto mm-hmm. mo na mm-hmm. sumunod. Uh, tapos yung iba naman, ah, ang laki ng problema sa pera, ang laki ng problema sa trabaho. My God, yung yung uh, sakit namin merong gamot uh, maintenance pero bukod doon eh uh, aapektuhan din yung relationships namin sa ibang tao nang hindi sinasadya mm-hmm. tapos sasabihin mo napakalaki na ng problema mo Correct. at tatapusin mo ang buhay mo kaya po uh, sana maging uh, ah, eye opener nga rin itong uh, story ang ito no uh, para sa ating lahat pero uh, isa rin sa nakikita ko Asmin mm. kung bakit uh, apektadong apektado ang marami dito sa ating uh, storya mo, sa shinare mo sa aming uh, storya. Una-una, maraming salamat, no? Ayan, kasi uh, ang dami mga umiiyak. Hanggang sa ngayon, hanggang nag-uusap tayo, ang dami mga naapektuhan. Ako, ang daming naapektuhan dahil uh, naapektuhan din nitong babaeng ito, nitong si baby girl Hasmin, yung buhay mo one way or another. Mm. Naapektuhan, may natutunan ka, uh, pwedeng binasa niya yung uh, pwedeng nainis ka sa komento ng isang baby girl as pwedeng uh, namulat ka sa isang uh, panibagong point of view ng dahil sa isang baby girl as mean, ng dahil sa mga sinishare na stories sa Dear MOR. Yun ang dahilan kung bakit ka umiiyak ngayon. Pero uh, ito pa yung uh, dapat ninyong malaman. Ano? Uh, well, uh, da- dahil nga sa likod ng bawat mga saya at mga halakhakan, hagik-gikan namin dito ni uh, Baby Girl Asmin ay uh, isang simpleng kaibigan 'di ba? Na nangangailangan din ng ating paggabay, nangangailangan ng ating panalangin at uh, nangangailangan ng ating uh, tulong, 'di ba? Uh, kaya alam ko na apektadong apektado kayo uh, dahil tayo, tayo ha, uh, hindi naman siguro ako nag imagine lang kapag tanghali at yung iba yung uh, practice na talaga nila Hasmin na makinig sa Dear MOR. Mm-hmm. 'Di ba para na tayong ano, eh, para nasa isang household na lang tayo, para tayo nasa ibang bahay. Oy, andali, mag-aano na, may na, may kwento na. 'Di ba excited ang uh, lahat? Correct. Kahit hindi maganda ang kwento, kahit uh, hindi mo nagustuhan ang sinabi ni Baby Girl Hasmin, pero matututo ka. Hindi mo nagustuhan kasi akala mo inaaway ni uh, Popoy si Baby Girl Yasmin. Well, in fact, si Yasmin na nang-aaway kay Popoy. <laughs> 'Di ba? Para na tayong isang uh, community sa ganitong Tama. mga oras. Correct. At saka kay, kay, uh, yun nga sa mga kapamilya natin, uh, ang dami ko nababase eh, na na comment, huwag kayong mag-alala. Okay, wala pa pong taning ang buhay ko. Wala yan, isa pa yan, Correct. hindi po terminal case. Correct, hindi hindi, hindi po ako mama hindi pa mamamatay 'Di ba? Huwag kayo mag-alala, I'm still fighting. At uh, yung mga nagsasabi na, ito nga, actually isa pa 'yan sabi ko, 'di ba? Kaya ayoko rin i-share kasi ayoko yung mga nakakarig nakakaawa, kaganyan. Kasi sa totoo lang, huwag kayo hindi no, mm. hindi lang sa akin. Yung mga tulad daming may sakit, hindi po dapat kinakaawaan. Ayaw nila kinakaawaan. Correct kasi hindi hindi niyo hindi, hindi niyo sila ini-empower pag mm. ganyan eh. It's more on ang kailangan namin is yung understanding. Mm-hmm. Yung awa, hindi namin kailangan yan. Pangunawa po, hindi Pangunawa. po awa yun ang kailangan. And, uh, and you know what this thought me, Popoy, no? Etong paglaban ko sa buhay ng anim na taon. Tapos sabi ko nga, sunod-sunod pa yung nangyari sa nanay ko, sa tatay ko, di ba? Alam mo, ang narealize ko talaga dito is that this is all a test of faith. Mm-hmm. Eto nga ah, mga pagsubok na dumarating sa buhay, sabi ko nga, sabay-sabay, 'di ba? Kumbaga sabi ko nga dumating talaga yung point in time na parang bugbog na bugbog na talaga ako sa lahat ng problema. But then again, wala ayokong gawing choice yung mag-give up eh. 'Di ba? The only choice I have is to get up and fight. 'Di ba? And every time na mag-give up ako, ang iniisip ko, bakit kailangan kong mabuhay, di ba? At doon pumapasok yung mga rason ko kung bakit gusto ko mapamahaba ang buhay ko. And number one is yung pamilya ko. Uh-huh ah, dahil gusto ko pang matulungan yung tatay ko, tsaka yung nanay ko, at gusto ko pang magabayan yung mga bata ko pang kapatid. Yan, isa yun, yun yung pinaka-main. Number two, uh, gusto ko pang, at walang halong etchos sa, gusto ko talagang maka-inspire pa at maka-encourage sa ating, sa mga listeners natin. ba diba? Dahil uh, sabi ko nga, etong pagiging host ng Dear MOR, dito ko na nakita kasi yung yung mission ko sa buhay. Uh-huh. Hindi ko siya tinitignan na trabaho na lang, but this is maybe this is really my purpose in life. At pangatlo, gusto kong matulungan yung mga katulad ko na mga younger, mga bata na may ganitong klasing sakit. Dahil alam yung mga kapamilya, yung mga matatandang nagdadialysis, pagtatanungin mo sa kanila, okay na sa kanila eh. Hindi na nila hinahangad na madugtong ang buhay nila kasi tanggap na nila. Pero kaming mga bata, 'di ba na bata pa lang kinakaharap na yung ganitong kaseryosong sakit, eh kami yung lagi pang in denial, bakit ako? 'Di ba? So gusto kong bigyan ng encouragement yung mga katulad ko na dumadana sa ganitong depression. Mm. Speaking of depression, Popoy, ha, akala nyo tawa lang ako ng tawa. So totoo lang, ang dami nagko-comment, hindi namin akalain baby girl kasi patawa ka ng patawa, ganyan ka na yes. ganyan. Pero hindi nyo alam, sa totoong buhay lang mga kapamilya, every day na pumapasok ako, mabigat talaga ang loob ko. Meron akong paminsan-minsan panakanaka na mga depression. But then again, it's still a matter of choice. 'Di ba? I choose na maging masaya dahil sa kabila man ng pinagdadaanan ko, alam kong mas marami ring mas mabibigat pa ang pinagdadaanan kaysa sa akin. At higit sa lahat ha, ah, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, this is what I want to tell you. Ah, uh, alam mo para kasi si at tulad ko po po eh, pagod na kasi ako. Sabi ko, pagod na ako na tinata- eh, tinatanong nila, hindi ka ba natatakot? Baka mategi ka, ganyan. Of course, nandun na nakakamatay talaga to, di ba? End stage na eh. Pero sabi ko nga, dumating na talaga ako sa punto na takot na akong matakot. Ay, pagod na akong pagod matakot. Pagod na matakot. Mm-hmm. Oo, kaya sa totoo lang, hindi na ako, hindi na ako takot mategi. Mm. Kaya ako mas, di totoo, kasi pa, takot na ako eh. Alam kong doon Matagal papunta yun. Matagal ka na takot pagod Correct. na. Doon doon tayo papunta, uh lahat tayo doon papunta. Mm-hmm. Yun nga lang, it's just a matter of how do you live your life. Kaya ako sabi ko from now on, ayoko nang isipin ko hanggang saan ako tatagal eh. Ang iisipin ko na lang, I will try to do my best to live a meaningful life. Yes, it's diba? the quality of life that Correct. you have. Correct. Hindi yung length. Correct. Kaya nga sabi ko, sa araw-araw mm-hmm. na ginawa ng Diyos Popoy, I try to be a blessing to everyone. Yun. Tinatry kong gumawa ng, ng mga bagay na masasabi kong pwede nang ipagpasalamat nila dahil, uy, buti pa si DJ Jasmine, ganyan. Kumbaga yun nga, living my life in a meaningful way. Because mm-hmm. it's not every day that you do that. Oo, diba? At, at marirealize, hindi lahat, hindi lahat ng tao merong pagkakataon na ma-share yung mga ganyang Totoo. klase. Totoo. Kaya nga sabi ko nga po, po, di ba kanina ko pa sinasabi, alam mo, malampasan ko lang talaga tong trial na to. Mm. Wala na akong ibang hinihiling eh. Hindi ko na hinihiling na tumaas ang rango ko sa trabaho. Hindi na ako humihiling ng material na bagay. Gusto ko ng kotse. Gusto ko maging boss. Gusto ko maging manager. Gusto kong kumamal ng maraming salapay. No. Uh, sa totoo lang mga kapamilya, I've had enough of those. Uh, career-wise, wala na akong hinihingi. Ang gusto ko lang talaga, ibalik na lang talaga kay Lord. Lahat ng blessing mm-hmm. na binibigay niya sa akin. Gusto ko lang talaga tumulong, yun na lang talaga. And be a blessing yes. sa ibang tao. And now that you know kung ano ba ang uh, storya talaga ni uh, Baby Careless Means, sa, uh, <laughs> sa mahabang panahon, hindi naman po niya itinago yan. May ilang uh, mga nakaalam, meron nga pong ilan na mga naka-absorb ng kanyang mga, yan, yung mga anxiety attack mm-hmm. sa kanyang pamilya, sa amin dito sa trabaho. Ang hirap din namin siyang intindihin kasi pati siya hindi <laughs> maintindihan. Di ba nagkakatampo tampuhan kami. Totoo yun. Nagagalit na ako sa kanya. <laughs> Ano ba kasi? Hindi ka nagsasalita. Ano bang kailangan mo? Sungitan mo na lahat dito. kasi totoo yan. Hindi. <laughs> Sa Ang hirap ng kumilos. Totoo yan. Pero ito ha, uh, ah, pwede, nyo, pwede rin kayong magkaroon ng mga update uh, sa mga, ayan, sa mga nangyayari sa buhay nga ni uh, Baby Girl Asmin. At Asmin, sabihin na natin to. Merong uh, f- uh, fan page. Correct. Uh, merong uh, page na binuo para kay uh, Baby Girl Asmin. Yung uh, Saving Hasmin. Correct. Saving Hasmin. Uh, para din yan dun sa mga า gustong sumubaybay dun sa journey ko. Yes, at sa dun mga... sa mga pinanghinaan ng loob. Correct. Alam nyo, pagka nade-depress nga kayo, totoo yan, silipin nyo itong uh, page niya, Baby Girl Asmin, yung Saving Has Mean. Tapos yung depression nyo, kung medyo ano ka lang, short ka lang sa kwarta, mm-hmm. o kaya may nagasgasan lang yung uh, sasakyan mo, o kaya hindi bago pintura ng bahay mo, nalulungkot ka na. Tumingin ka sa ganitong klase ng mga page. Correct. Saving Mean, mapapawi lahat ng uh, kalungkutan Correct. mo. Because from from now on, ngayong araw na to, sabi ko nga na naikwento ko na lahat, uh, gusto ko maging part kayo ng journey ko. Mm-hmm. 'Di ba? Doon sa road to transplant, sabi ko ang ganyan. And speaking of transplant Popoy, no, gusto ko lang magpasalamat dahil uh, gusto ko lang magpasalamat dun sa dami ng tao na talaga naman na yung mga nakakaalam nung una for supporting me. Alam mo, sobrang natouch pa nga ako Popoy, one time. Uh, nung June, nung na-confine ako, nung matagal akong nawala, may isang ano, mm kasi, no, namumroblema nga ako talaga up until now kung sino yung pwede kong magiging donor sa kidney. Dahil, uh, hindi naman talaga madali yun. Uh-huh. But then again, sabi ko nga, hindi naman nakakatakot eh. You will still, you can still live a normal life kailangan mo lang talaga munang ma-orient para hindi kayo matakot. So, yun nga, maraming salamat. I forgot the name. Kung sino yung pumunta na, nagulat na sobra ako na-touch po, boy. ba na gusto niya? Oo, gusto niyang mag-volunteer Mm. na mag-donate ng kidneys. Tinanong ko nga sa kanya, sabi ko, eh, hindi ka ba nagbibiro? Sabi kong ganun. Siguro, sigurado ko, alam mo nakangiti siya. Kahit ngayon daw kami magwakwakan ng ano. <laughs> Oo, willing siya. Kaya uh-huh. nakalimutan ko na Sana naman. compatible, ano? Yung Sana compatible. Ipapacheck ko siya. But if not, kung hindi man, maraming maraming salamat pa rin sa'yo. Mm. And sabi ko nga, I'm still praying na sana i-send na ni Lord yung angel na magbibigay sa akin ng ng uh, compatible na kidney at wala sanang komplikasyon. Yun. And of sana, course, Correct. At syempre, uh, hindi rin naman talaga biro yung uh, yung gastos because I will be spending 1.7 million. Ayan, so medyo more pinag- or less. Correct. Hindi, more or more. Yan. More or more yun. 1.7 <laughs> million. At sa daming beses nga, niya. correct. At sa daming beses kasi na na-ospital ako po, po syempre, yung mga ipon ko, na. Ah. eh, nauubos mm na rin. Mm. So ngayon, pag-iisipan ko, sino sa mga kapatid ko ang ibibenta ko? para makalikom. <laughs> Charing. uh, <laughs> per kilo, per kilo. Oh, per kilo, lalo na yung siguro. Ayaw nyo magbigay, ah. <laughs> yung, oh, ayaw nyo magbigay ng kinipos, ibibenta ko kayo. ibibenta ko kayo sa Bombay. Ay, ma- makikinis sa mga kapatid niya, baby mahal Oo, mahalang ano yan, mahalang, mahalang, mahalang kilatis. Mm-hmm. Yung kasim pa lang. Eh. Ah, siya rin, Kevin. Dali, uh, basahin na natin ilan sa mga reaksyon. Ano, as minsan, napakarami na mga reaksyon. Sabi ni Shelo uh, Vasco, uh, sa likod ng smiles, jokes, and the joyful and lovely voice ni Baby Girl Asmin, you still, uh, ano to? uh, you still possess uh, an op- uh, optimistic outlook in life. Uh, I admire you. You are one of the toughest persons I know. I love you, DJ Hasmin. Salamat. Sabi naman niya, May Heart D, naiyak ako baby girl kasabay ng uh, pagtulo ng uh, luha ko ang panalangin ko na sana ay kumaling ka. Uh, praying, uh, sabi ni uh, Marisa Talisay, praying for your uh, fast recovery, uh, baby girl. Oo nga, sana nga nagpe-pray na tayo para sa fast recovery, no? Pero yung transplant muna. Sana mag makapag-transplant na muna tayo. Uh, sabi ni uh, Jeff uh, Tejado, may, my God, baby girl, may ganyan ka palang sakit. Napabilib mo kaming lahat ng uh, nakikinig sa'yo sa likod ng mga pagpapatawa mo at kasiyahan mo ay may itinatago ka palang mabigat na karamdaman. Ipagpe-pray po kita. Christine Villano, I will include you uh, in my prayers. Kapit lang po, marami kaming nagmamahal sa iyo. Asmin. Ay, mm. salamat po. Suzette Alfonso, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. I will never leave you nor forsake you. Pray and pray and pray lang, baby girl, ha? Jen Cheng Blossom, sabi niya, we're praying for you. Uh, Hasmin, God won't, uh, ano to? Give you more Mo- than. More than you can bear. Ayan, uh, He might lead you bend. Okay. Sige, tuloy lang ang laban ng uh, buhay, uh, ah, just uh, ah, Hasmin. Sabi naman ni uh, Mesa Dakuykoy, nakaka-proud ka Hasmin ha? lumalaban din ako sa sakit. Uh, pares tayo may sakit sa kidney. You know. Sobrang hirap. Tanggap ko yung sakit ko, yung sakit na ibinigay sa akin ni God uh, mawala man ako sa mundo ng biglaan, tanggap ko rin. Pinipilit ko ang uh, ngumiti sa harap uh, nila mama at ni papa para palakasin ang uh, loob nila. Hindi ko na alam kung saan sila kumukuha ng pera para sa gamot ko. Pero pinapasa o oh, pinapasa Diyos na lamang namin ang lahat, uh, Hasmin. Thank you. Uh, mas uh, naging strong ako ng dahil sa iyo. O, oh, di ba? Si uh, Correct. Mace the Sabi ko nga, alam mo, Popoy, ah, madali kasing sabihin ng mga tao na naiintindihan nila kami. Pero ang mm. totoo nakakaintindi sa amin Yung ay yung mga nyo. kapwa namin na <laughs> katulad namin. Yes. Di ba? Nang nararamdaman. Pili uh, an Angel. Sabi ni Pili Angel, napakaganda ng kwento mo, Asmin. Punong-puno ng aral. Napakatatag mo. Saludo ako sa iyo. God bless you. Sabi naman ni ah, Janice, uh, hindi lang po ako sa iyo hanga, uh, baby girl Asmin. Super hanga talaga ako sa daddy mo. Feeling ko isa ito sa mga mensahe na gusto marinig ni Yasmin. Okay. Uh, sobrang hanga ako sa daddy mo. Ramdam na ramdam po namin kung gaano kakamahal ng daddy mo uh, iba talaga ang uh, mga ama o, oh, pagka mga ama na ang uh, kumilos at nagmahal, hanga po ako sa inyo, sir. Ano masasabi mo dyan, Asmin? I- wait lang ha. Mm. Idudulo-dulo ko na yun sa tatay. Ah, okay. Sige. Sa tatay ko. Alfred uh, <laughs> Reynoso. Dali bumubunot lang po ng panyo si uh, ah, Hasmina. Alfred Reynoso, grabe ka Hasmina, ang galing-galing mo magpatawa pero ikaw pala itong uh, napakaraming uh, paghihirap na pinagdaraanan na rin sa buhay. Nakakaiyak, sobra. Joey uh, Ortiz, uh, stay, uh, stay strong uh, Hasmin. God will do the rest. Isa kang mabuting anak, kapatid at kaibigan. Nakakaiyak ang story mo. Laban lang tayo Hasmin. We are here po for you. Moira Jade, ang galing niyong magpatawa. Hindi natin halata na ganyan na pala ang pinagdadaanan niya. Uh, kung same type lang tayo, uh, Hasmin, ay willing po akong mag-donate. Oh, at, you know. at hindi po ito joke. Ah. Ay, bongga yan. Sabi niya Moira Jade. Uy, Moira Jade ha, uh, chikahin mo siya ate baby girl Hasmin mo sa Just Saving Hasmin correct. uh, ano to, uh, page. Correct. Facebook Napa- page. Alam niyo sa totoo lang yun nga, if ever man na kayo ang isend ng Panginoon, na magbibigay sa akin ng kid. Talagang sobrang utang na loob ko sa inyo yan at forever ko talagang ipagpapasalamat. Mm. Tagos sa puso ang uh, storya mo, uh, Hasmin. Yung workstation ko, puro tissue paper na uh, hindi ko makita monitor ko kakaiyak. Stay strong and I'll pray for you. Sabi niya eh, Jelly Morales. Napakarami pa nating mga mensahe na natatanggap uh, mula sa Instagram, mula sa 2366, sa mhm. Facebook, mm-hmm. uh, sa YouTube Live even. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong mga mensahe, mga kapamilya ha. And uh, ito na nga yung inihingi ko kay uh, Baby Girl mean If there's, uh, kung meron mga mhm. importanteng mm-hmm. tao na kailangan kang pasalamatan Tama. at uh, sigurado na apektuhan naman din dito sa yung uh, ah, revelasyon ano at sa pag-amin uh, Sige, Hasmin. Ito Alright. na ang pagkakataon. Actually, marami akong gustong pasalamatan. Ano? And uh, ah, these people talaga, ang nakasama ko talaga all throughout my, my battle, my journey. Uh, Unang-una sa lahat, of course, I would like to thank my family. Lalong-lalo na, specifically, ang aking father. Ayan. Uh, I, I hope he's listening right now na maraming maraming salamat. Sabi ko nga, mm, syempre, kaya ako buhay ngayon dahil lumalaban pa ako. Pero siguro kaakiba talaga nun yung tatay ko. Ayun, maraming salamat for being my savior always. Magmula bata pa lang ako hanggang ngayon. And sabi ko nga, at the age of 34, dapat ako na yung tumutulong. Ako na yung nagpo-provide for them, pero hindi nga ako nakakatulong dahil dito at Maraming maraming salamat sa tatay ko kasi naiintindihan niya ako. Uh, sa mga kapatid ko, ayan, kahit na walang gusto mag-donate sa inyo, okay lang yun. Dahil uh, ibebenta ko naman kayo. Charing keme. <laughs> Nakakaryola na kasi ako eh. Hindi, yung sa mga kapatid ko, naiintindihan ko kayo. Hindi galit si ate sa inyo. At uh, naiintindihan. Kabata pa kasi yung mga kapatid ko, Popoy. They're under, yes. nasa 20s yung iba, teenager pa lang. Yeah. Kaya naiintindihan ko sila kung bakit sila takot. Uh, ayun, maraming salamat sa nanay ko rin kahit bida-bida ka, <laughs> naunahan mo yung panggastos kesa sa akin. Nauna nga Charing. kasi nagkasakit. Nauna nagkasakit. Pero maraming maraming salamat. Sabi ko nga, lalong-lalo talaga sa tatay ko. Kaya everyday, dinadalangin ko yan, Popoy, na bigyan pa siya ng mahabang buhay. Sabi ko nga, kahit ako na lang unahin ni Lord, wag lang talaga yung tatay ko dahil hindi ko kakayanin. Ayan, thank you so much. Uh, pangalawa, gusto ko magpasalamat syempre yun sa mga doktor at mga nurse na nag-aalaga sa akin for the past six years. Ayan, yung, yung, yung nephrologist ko si Dr. Montemayor, Dr. Elizabeth Montemayor, maraming salamat, Doc. Kahit araw-araw, tinatakot niyo ako kulang na lang taningan nyo talaga ako, di ba? <laughs> Thank you, maraming maraming salamat at sa lahat ng mga hemodialysis nurses sa Manila Doctors Hospital na talagang tinuring na na pamilya ako. Maraming maraming salamat sa inyo. And of course, isa pa sa pinakamalaking uh, pinagpapasalamatan ko talaga ay ang aking MOR family. Unang-una na dyan ang aking mga boss, si Sir Rock Silikigan, Sir Mars Ocampo and of course kay Madam uh, kay Madam Tony Aquino. Maraming salamat po sa inyo. Alam mo napakababait. Alam mo sabi ko nga po po uh, ah, isa to sa mga dahilan eh, 'di ba? Sinabi ko sa inyo 'yan uh, January this year, mm-hmm. inopen up ko kay Popoy na I was really willing to resign. Dahil gusto ko na nga mag-focus sa pagpapagaling. Sinabi ko na kay Popoy yan, uh, parang magre-resign na ako ngayong early early this year dahil ayoko na rin. Lagi ako nag-absent, lagi akong nalilate, nahihiya na ako sa mga boss natin. Pero ano nga, yun nga, sila ang nag-adjust. Ano naging sagot ko? Ang Nahihiya sabi, ka pala? <laughs> Nahi, meron ka palang <laughs> hiya, ha? hindi, hindi. Saring keme. Seryoso, seryosong usapan to ng magkaibigan, yes. Oo. Ayun, sinagot ni Popoy, yun nga. uh, ah, wag daw, ganyan. At to my surprise talaga, sobrang hiyang-hiya talaga ako kasi yung mga boss ko pa ang uh, nag-adjust. Sabi ko nga, pwede naman nila akong tanggalin kung tutuusin. Pwede na akong palitan kung tutuusin, di ba? Pero sila talaga yung nag giveaway at nagbigay ng napakalaking konsiderasyon. Kaya maraming maraming salamat sa inyo, Sir Mar, Sir Roxy, Madam Tony, and sabi ko nga, magpapagaling talaga ako because I owe the station a lot. At, uh, and of course, syempre, sa aking partner. Ayan aking partner si DJ Jack Mello kung nasan ka ba. <laughs> Charing. <laughs> Charot lang. <laughs> Bawi-bawi. Ah. Oo. Hindi, syempre yung partner ko na nasa IFM na DJ Charlie. Charing. Ay, Diyos ko Lord. kay Popoy, syempre sa aking partner slash kumpare mm. in real life. Maraming maraming salamat ano for being so dependable alam mo ngayon ko lang talaga na-test yung pagiging dependable mo. <laughs> Charing keme. Hindi, pero totoo yan. Hindi ko man sinasabi sa'yo, pero sabi ko nga, for the past ilang taon ko nang hawak-hawak tong Dear Hasmin, Heart to Heart, Dear MOR, na feeling ko talaga, kumbaga, sarili ko lang talagang yan ko kasi ah, sa akin naman nagsimula eh. But for the first time, alam mo yung nakampante ako na sabi ko, kahit siguro wala ako, okay lang. Dahil nandyan ka naman. Kaya maraming maraming salamat at sa mga pagtatanggol mo, at sa mga pag-encourage mo sa akin kahit lagi mong sinasabi na <laughs> sa mga ugali ko, ganyan. Kapag galit na sila, ganyan, <laughs> ina-award na ako. Uh-oh. Thank you so much. Hindi, hindi ko man nasasabi sa iyo yan uh, every day but uh, God knows how thankful I am for having you as my partner. It's a privilege Ayan. na makapareha ka. Alam ko naman yun. Mm. Charing keme. <laughs> And of course, sa mga producers, napakababait na producers, ang aking mga, yan, yung mga madalas sumasakit ang ulo sa akin, si Dana and si Bea, maraming maraming salamat sa inyo, uh, girls. Na, na-shipwreck ko talaga ng bongga. <laughs> ang inyong effort sa akin. Bagamat alam ko talagang pasaway na pasaway ako. And of course, sa lahat ng mga co-DJs, sa lahat ng mga co-DJs ko na alam nyo ba, ako, uh, hindi nyo alam nakakarating sa akin, pero tinatanong nyo lagi kung kamusta ako. Maraming maraming salamat sa concern niyo. Dito ko talaga na patunayan na I'm with the I'm with the one family. Thank you so much talaga. Hindi ko kayo ipagpapalit sa ibang mga kasamahan. And of course to Ay, my friends. Meron pa lang ano, may meron kasi mga nagtatanong. Ano? Kailan ba namin papalitan <laughs> si Yasmin doon? Hindi ko din sure. Sharing <laughs> kami. Kaya pala nangungumusta, no? Ayun na nga. At syempre sa mga real friends ko talaga na dumamay sa akin hanggang problema ko sa love life. Oh, yun na pumasok na yung Sikat love si life. si Shane dito. Ah. Oo, si Shane. Correct. Thank you so much, Shane, Roem, SJ, kay Mikoy, kay Lawrence, kay Bubu, at kay Bernie. Maraming salamat mga bakla. Kayo, baka bakla kayo ng taon. Puro bakla yung mga yan. And of course, hindi ko <laughs> makakalimutan, syempre yung mga angels ko sa bahay namin. Mm. Ayan, Angel Melay, eto yung mga matsatsaga talaga sa akin. No. Si Melay and of course si Richelle. Ayan, sabi ko nga eh. Pagka man- inaabot po si Yasmin, sinasabihan ko nga si Yasmin, Yasmin, maghunos dili Correct. ka naman. Alam niyo, bagamat, <laughs> bagamat maldita talaga ako sa kanila, bagamat pala utos ako, pero sobrang, oo. oo, sobrang love na love ko yung dalawang yan, si Melay at saka si Rochelle. mm dahil sila lang talaga yung nakakaintindi sa mga mood swings ko. Maraming salamat, pinapagaan ninyo at pinapadali ninyo ang buhay ko. Mm, at sana, talaga. sabi ko nga, sana magkasama pa rin tayo hanggang after ng transplant kasi mm-hmm. gusto ko din kayong tulungan. Oo, tulungan umayos ang buhay ninyo. Ikaw, Melay, gumanda ka. <laughs> si Richelle maging si Richelle maging kuluyang babae na. Ayan. Tutulungan ko mimik o, mimik over ko pa kayo, ha? And of course, oy, ito pa yung mga ito yung mga walang sawa talaga na sumusuporta sa mm. akin. Mm. Ang mga Morcadas. Yes. Ayan, sila Ma'am Michelle, Daddy Emong, sila Baby Jane. Uh, si, si Rain. Rain Pastolero all the way from Singapore uh, natanggap ko yung giniblab on Christmas Day nyo. Maraming maraming salamat sa inyo kay Vilma Bragado. Thank you so much. And of course, ito nga yung mga yung mga talagang tumulong sa akin, po Popoy, ng mga panahon na kailangan, kailangan ko talaga ng tulong. Sabi ko nga, I gain friends dahil sa sakit kong to. At yun, yung isa yun, isa yon sa mga hindi ko talaga ire-regret at hindi ko makakalimutan. Sila Anlin, yung mga nasa Japan. Mm-hmm. Ayan, Anlin, si Des, kay Daisy, kay Jenny Ann, maraming maraming salamat sa inyong lahat. At sana nga, sabi ko nga, hanggang matransplant, makarecover ako, eh sama-sama pa rin tayo so I could give, give back yan. Gigimik tayo, gigimik ulit. Kanina, yeah, party, tubes, party, party, party. Namimiss ko ng pumarte. Basta wag lang coffee party. Yan. Pero Sharing. uh, syempre maraming maraming salamat din, Asmin. Ano? Basta sa lahat ng mga nakalimutan na mapasalamatan at sa mga maliliit at sa mga malaking uh, bagay na inyong uh, naibigay. Basta please don't forget, uh, i-follow, paano ba i-follow? I-like Oo, At i-like. i follow I-follow mm. din yung uh, Saving Mean na ah, sa Facebook. Na page, correct. Doon i-update ko kayo, makikita nyo, uh, sabi ko nga willing na ako mag-out, makikita nyo yung kapag wala ako dito sa opisina, uh-huh. pag absent ako, ganyan. Tsaka yung mga makaw macau ting etches lang yun, Ah. Oo, wala Maniwala yun. kayo, Ah. Ginawan lang, eh kaso napagod na akong gumawa ng storyline <laughs> kay Yasmin, eh. Baka isipin, may jowa talaga ako. Oh, no time hindi, for hindi. jowa. Oh, talagang yun yung medyo matagal siya mawawala kasi. Correct, Yun correct. yun. At syempre, nakasama nyo nga po kami. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Popoy. At ako naman, ang inyong alive na alive and still kicking. Wala pang taning ha, please. Wala. pang taning. Nako, Walang magsabi taning. talaga niyang black agad-agad. But, but your prayers, <laughs> your prayers Correct. will be of great help. Correct. Okay? Baby Girl Hasmin, Balong Junior Jr. Datord. Maraming salamat din kay Eva Ronda sa pagpapahiram sa atin ng kalahating uh, <laughs> Thank you. oras sa kanyang unang uh, oras na pagpoprograma. Hashtag Dear MOR Baby Girl Hasmin.